بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك به نام خداوند بخشنده بخشایشگر آیا ما سینه تو را گشاده نساختیم و بار سنگین تو را از تو بر نداشتیم همان باری که سخت بر پشت تو سنگینی میکرد و آوازه تو را بلند ساختیم یقین با هر سختی آسانی است آری مسلما با هر سختی آسانی است پس هنگامی که از کار مهمی فارغ میشوی به مهم دیگری پرداز و به سوی پروردگارت توجه کن